أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kezer. نشيد الحياة وصاروا بناتي نشيد الحياة بسم الله الرحمن الرحيم O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani.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 smo počeli u našem svetanom druženju sa poglavljem Salatul Musafir poglavljem koje govori o namazu putnika i danas ćemo nastaviti sa tim poglavljem i također u našem narednom druženju govorit ćemo o namazu putnika. Naredno pitanje koje je spomenuo autor jeste da li je uslov da put na koji putuje musliman mora biti put pokornosti da bi koristio Allahove olakšice ili mislimo konkretno na kraćenje namaza. Pošto govorimo o namazu putnika. Znači čovjek ako putuje u pokornosti Allahu ima pravo da krati. No međutim, ako putuje nepokornosti, kakav je propis? Kaže džumhur islamskih učenjaka, od njih su imam Malik, imam Šafja, imam Ahmed, da je kraćenje olakšica samo čovjeku koji putuje na put koji je pokorno stvoritelju te barake od teala. Pa nije dozvoljeno čovjeku da krati namaz ako putuje da čini ono što uzvišen je Allah zabranio. Kao na primjer, da čovjek krene odavde da putuje do ne znam, do bihaća da ukrade nešto i da se vrati. Ide gore da ukrade auto i kada ukrade auto vrati se s autom i sa skraćenim namazima. Kaže većina džumuru leme nije mu dozvoljeno šta da da kraći u tome slučaju. Zašto džumuru leme kaže da mu nije dozvoljeno da kraći? Zato što ovi učenjaci koji smo spomenuli kako smo navodili na prošlom predavanju kažu da je kraćenje namaza na putu olakšica. U redu? Nisu kazali da je šta? Vađiv, nego da je olakšica. A olakšice koristi čovjek samo kada je u pokornosti Allahu te barak je odala. Pa ne može dobiti olakšicu da koristi olakšicu, znači da mu šarijet olakšava da šta? To ukrade. Sanja, ja se dva rekiata, ne mora ni sudne takaj ni parza, nego to brzo riješi i pobježe sa plenom. To tako. A šarijet je došao da olakša bogobojaznom čovjeku koji u pokornosti Allahu te barek a nije došao da olakša znači i u tome je korist kome putnik on tako korist mu je da skrati namaz olakšica velika pa bi time bio čovjek znači podpomognut i bila bi mu znači bilo bi mu olakšano znači činjenje pokornosti stvoritelju te barake pa ne može znači putnik ne može putnik kratiti namaze osim ako putuje na put koji je pokornost Allahu te barake o ta'ala po mišljenju većine islamskih učenja. No međutim, kaže imam Ebu Hanife i Ibnu Hazmi i šehovi Sabi Zutejnije i drugi da je dozvoljeno čovjeku da krati i tamo nišao na put nepokornosti. Jer je on putnik. Je li putnik ili nije putnik? Jeste. To kojim ciljem ide, to je druga stvar. No međutim, da li je kraćenje namaza vezano za put ili za nijet nekakav ili za vrstu puta vezano je za put, kakav god put da bio bilo avionom, bilo autom, bilo na devi bilo po kišu snije bitno je da je šta da je put pa kaže imame Buhanife u ovome slučaju on krati i zašto još ovi učenjaci kažu da on krati namaz molim da, bravo, zato što je kraćenje namaza po ovim učenjacima odabrao smisno da je to obaveza. Pa ta obaveza ne spada, ona je obaveza za njega bio čovjek na putu pokoran ili nepokoran, ona je obaveza za njega da šta? Da krati namaz, kao što je obaveza čovjek u mjestu boravka, koji je nepokoran da šta uradi? Da upotpuni četvrte rata. Znači, isti su. Isti su, znači, obaveza jednom i drugom, ista jer ga, znači, šarijet ga obavezuje time. I ovo je jedno mišljenje kod malikijskih učenjaka. Znači da će svakako, da će svakako krati. Jer sviđate se predaje Ajše i Ibn Abbasa s prošlog predavanja, propisan je na nama, e, namaz na putu dva po dva, pa je tako ostalo na putu, a dodano je na u mjestu boravka. Pa propisan je namaz na putu koliko? Dva po dva. Pa je osnova Znači, po ovome mišljenju da je namaz za putu tako propisan, nije šta. Znači da se ne radi o čemu? O, o, radi se o skraćivanju kad ga gledamo sa aspekta da na mjesto baraka klanja koliko? Četiri rekata, protivno, on je propisan kako? Propisan je dva rekata na putu. Pa kaže ovaj učenja se ima pravo, ima pravo da krati. Znači, ovo je vidno razdjelaženje među islamskim pravnicima. Allahu ta'ala alem da je ovdje mišljenje Ebu Hanife Ibn Hazma i šeho li samo im te da je jače. Da je jače. Da ima jače argumente i da su znači hadisi poslanika sa osnovno nisu napravili razliku među čovjek koji putuje na ovakav i na onakav A međutim, kažemo, pitanje je predmet razilaženja među našim učenjacima. Od kada musafir počinje da krati namaz? od kada musafir počinje da krati namaz. Složni su islamski učenjaci, kako spominje Ibn Muzir, Ibn Kudame i drugi, da čovjek može kratiti namaz nakon što ostavi građevine svoga mjesta i za svojih leđa. Znači, kuće, stambene objekte koji su je živi i ostavi za svojih leđa, odakle počinje šta? Kraći odatle počne kraćenje. Znači da ostavi kući svoga mjesta i da svojih leđa. Tu nema razloženja među islamskim učenjacima. No, međutim, spore se da li dozirano prije toga. Čovjek želi putovat jedan sahar. Izgoda mu da kod kuće klanja podne i, i kindiju. Da li može u tome slučaju klanjati kindiju u kući ili ne može? Predmet je razilaženja među islamskim učenjacima ispravnije mišljenje je da ne može dok ne izide iz svoga mjesta. Dok ne izide iz svoga mjesta. To je ispravnije mišljenje. Allahu Teala Alam, to je mišljenje imama četiri pravne škole. Ebu Hanife, Manta, Šafi, imama Ahmeda. Znači, svi kažu da mora izići, da mora napustiti, znači, mjesto svoga boravka. Dokaz tome je hadis koga bilježe Buharija i Muslim, od Enesa ibn Malika da je rekao klanjao sam sa poslanikom sallallahu alaihi sallam četiri rekiata u Medini a klanjao sam dva rekiata na Dhul Hulej a Dhul Hulej pa od Medine četiri mile pa je znači klanjao poslanik u Medini a na Dhul Hulej je kratio znači da je bio putnik pa ga je mogao odmah spojiti gdje iskratiti podne i spojiti međutim nije to poslanik sallallahu alaihi sallam učinio pa iz ovoga možemo zaključiti da je da je poslanik sa osam pratio tek nakon što iziđe van čega? Medine, jeste. Jer u vrijeme poslanika sa osam Medina nije bilo u ovome obliku. Bila je puno manja. Oko džamije, gradić mali bio. To bi bilo u odnosu na sada na Medinu jedna mala čaršija, jedan mali dio Medine. Pa kad je izišao do Zulhulejte, to je već bilo, dok se danas, znači građevine sve se proteže do Zulhulejte. Našao sam kod Ibn Bakala u njegovom dijelu, u njegovom komentaru na Buhari i Sahih, u trećem tomu na 82. strani, da kaže složni su fakihi iz svih predijela da mu safir neće kratiti namaz dok ne napusti a znači ili dok ne pređe dok ne ostavi objekte stanovanja ili objekte znači ima ljudi borave iza svojih leđa objekte svoga mjesta on spominje konsensus međutim postoji pak se bilo nije svaki konsensus koji je spomenut stvarni konsensus. Nekad onaj spomene konsensus, ali u stvari postoji šta? Postoji razilaženje. Pa ispravno da ovdje postoji razilaženje, no međutim, no međutim, ovaj, kažemo, iza sada većine učenjaka smatra čovjek mora izaći. Čovjek mora izaći. Da ostavi građevine iza svojih leđa. U fikskim knjigama sjećam se da učenjaci kada raspravljaju o tome koliko a, šta se sve mora ostaviti za leđa? Ako se ostane neki napušteni objekt, šta je onda? Imate, znači, kuće, imate jedan dio napušteni objekata. Znači, da li se ti, kod tih napuštenih objekata može trebati? Kao da smo mi danas, imamo hale, ove radne, gde ljudi borave preko dana, preko noće često napušteno nikoga nema, niko to ne stanuje. Da li se mora i to preći, ili se može već, jer je dovoljno ostaviti samo objekte, striktno stambene objekte i oko toga, znači, rasprije čak ni taj detalj nisu ostali da ga nisu, znači, pojašnjavali i o njemu pričali, pa ili, ili a, mjesto gdje boravi vojska jedno vrijeme pa se vraća, nije stalno, znači, mjesto čega? Da li i to mora? Mi danas imamo sigurno, znači, takvi objekata koji mogu biti, koji mogu biti poput radnih, radnih mjesta i sve što tome, koji mogu biti, znači, a, predmet onoga o čemu smo razgovarali sam slučajno znači, se davna, u davna vremena. U svakom slučaju, pravilo je kod nje da ostavi znači kuće u kojima ljudi borave iza svojih, iza svojih leđa. Učenjaci koji kažu da čovjek može spojiti kod svoje kuće navode jedan dokaz koga autor nije ovdje spominjao navode predaju koja zbriži, koji zbriži vam je budavod za koju kaže šeha Albani da je vjerodostojna od Ubejda ibn Žubeira radijallahu anhu da je rekao izašao sam sa Ebu Basrom el-Gifarijem Išao sam sa njim na put. Pa kaže, ovako stoji u predaj kod Ebu Davuda. Predaj bliži imam Ebu Davuda, bliži imam Ibnu Kozemu, svome sahihu. Kaže, izišli smo. A, pa nije još prešao od kuće, znači mjesta boravka. Pa mi je rekao, daj mi sofru sufra u arapskom je kod nas sofra, ali tako, to je isto, to je temelje. Mi koristimo arapski izraz. Pa mu je rekao, Vestetar al-Bujud, kaže, zar ne vidiš kuće pa ni? Kaže, etergabu an sunneti Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, zar ćeš ostaviti sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tražio je da šta? Da prekne post. Kod Ebu Davuda se kaže da je bio, to, da je bio u Ramazanu kada ne bi bio Ramazan, ne bi bilo čega. Ne bi bilo tu uh, nikakvog, nikakve nejasnoće, jer svakako može prekinuti posao. Međutim, pitanje Ramazana, pa je krenuo i nije izišao van mjesta boravka, traži šta? Traži sok, traži ruđu. Pa mu kaže ovaj, pa nisi još izišao, kaže, da ćeš ostaviti sunet poslanika, kaže Ebu Basad, ovdje stvari koji je bio šta? Asad. I ova predaja je vjerodostojna. I ona je kočnica sada. Jer on kaže ovdje, da ćeš ostaviti čiji sunet? poslanika, pa je to hadis koji se veže za koga? Za poslanika, sallallahu alaihi I on je, i on je s jedne strane, ili sa jednog aspekta, u koliziji sa predovem Enesa, u kojoj kaže, klanjali smo u Medini podne četiri kata, a na druhe kolejite dva rekata i tim nije. Pa šta je sada ovdje po srijedi? Ispravno je da su riječi ovoga Ubejda ibn Đubeira kada je rekao nije još izišao da je on mislio nisi se još odmakao negdje tamo daleko što je dokaz za to isti hadis ista predaja koje kaže zar ne vidiš kuće ha. hoće li kazati zar ne vidiš kuće a on između kuća pa svako jasno je da vidiš kuće. To, to se ne govori. Ja kaže, pa dobro, zar ne vidiš kuće? Zar evo i za tvoji leđa tu su blizu? Kažu, kaže šta? E targa bon sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Zar ćeš ostaviti sunnet koga? Poslanika Pa iz iste predaje zaključujemo da je on bio izišao, no međutim riječi ovoga nije izišao, misli se šta nije, nije nešto posebno, odmah kao nego je bio tu blizu, a to nema veze. Znači iz iste predaje zaključujemo da takve znači možemo pomijeti sa ovaj postupkom Enesa ibn Malika, koga je od poslanika sa osanem, i sa postupkom Alije, koga prelazi Buhari u svojom sahihu na isti način, i možemo pomiriti na kraju sa konsensom koga je spomenuo ko? Ibn Bakpal, u svome komentaru da Buhari je sahih. Pa mi na takav način znači, uskladili značenja ovih predaja, i ispravno je da čovjek krati nama tek kada izvidje, znači, iz mjesta boravka. To je danas, Allahu alem, u mnogo slučajeva biva ona tabla gdje ime grada piše Tuzla, pa je precrtana. Tu negdje, ili možda postoje toga, to je tu negdje pa se razlikuje ovo čovjeka koji živi u jednoj malom čaršiji i čovjeka koji živi u Belegradu. Čovjek živi u Kajru. Je samo u jednoj četvrti imaš par miliona ljudi. Jer Kajru ima blizu 20 miliona ili možda malo manje od toga. I čovjek sada putuje s jednog dijela na drugi dio grada. Sve je to šta? A to je njegov, to je njegov mjesto boravka. Njegov mjesto boravka Kajru. I on želi da pute. Ponekad taj izlazak ga košta više nego drugog čovjeka koji dođe na odmjelište. Kad je gužva, još kad se sama pored tamo ovaj, nisu upaljeni kako treba, ne funkcionišu, onda čovjek samo može dvati i sahto da izige šta izgleda. No, međutim, ne može početi sa lakštom dok ne napusti. Nema ne što toliko pute. Jesmo li učinili nepravdu onome ko živi u velikom gradu? A pa to je cijena luksuza da tako, hoće živjeti u velikom gradu gdje ti je sve pod rukom, to je cijena luksuza. I seli se manju čaršiju. Tako znači da se razliku čega od grada do i sve što je znači obuhvaćeno time smatra se tim, tim mjestom. Tim mjestom. Koliko čovjek dana treba da boravi u jednom mjestu da bi mogao pratiti namaz. Musafir ima pravo da, da krati namaz dok putuje. Znači dok je u putu ima da pravo kratiti namaz bez obzira koliko putra je on. Dan, dva, tri, pet, deset, mjesec nije bitno, znači on će cijelo vrijeme šta? Kratiti namaz koliko će tu olakšati. No međutim kada dođe u mjesto u koje je namjeravao doći, ili imamo njega da pa odsjedne tu jedno vrijeme koliki je taj period u kome smije kratiti namaz to je pitanje o koga se razilaze islam slušenjac a šarijat nije ništa jasno precizirao jer znači, šarijat nije jasno precizirao nije došao jasan hadis od poslanika salosaleme a ni ajet koji bi kazao putnik koliko i koliko treba da boravi. Nema jasno ništa. Znači sve su to zaključci. Stoga se Olema po ome pitanju razišla na 11 različitih mišljenja. Najpoznatija su od tih 11 četiri mišljenja. Prvo je mišljenje ako čovjek nije ti da boravi u jednom mjestu više od četiri dana da će izgubiti znači pravo na kraćenje namaza čovjek ako planira da boravi u jednom mjestu više od četiri dana neće kratiti namaz. I to je mezheb džumhura, mezheb većine islamskih učenjaka od Malikija i Šafija i Handelija. Kaže čovjek koji planira da boravi više od četiri dana neće kratiti namaz. Jedino su malikijski i šafijski učenjaci kazali četiri dana ali neće računati dan ulaska i dan izlaska. Znači bez dana ulaska i dana izlaska. Ta se dva dana neće računati. Dok Hanbeli slučenjaci kažu 21 namaz. 21 namaz. I dokazuje to hadisom u kome stoji da je poslanik sa osaleme ušao u Meku četvrtog dana Zulhidjeta ujutro pa je boravio četvrti, peti, šesti, sedmi dan, izišao je ujutro osmog dana na minu. Pa nije napunio četiri dana. No, međutim, kažu učenjaci koji ne prijateljaju mišljenje, to poslanik sa nije ograničio. Nije ograničio, znači, da je to najkraćiji boravak kome nije dužan da skraćuje, odnosno upotpunjava namaz, jer je došlo od poslanika sa osam da je skraćivao namaz, a boravio više od tog perioda. Ti će mu kasnije madisima da ima, da je boravio više od četiri dana, šta je radio? Kratio namaze, znači nije ta predaja dokaz, jer ima nešto što, što je oponira. I došlo u hadisu, Al-Ala al-Qabrani, Al-Ala ibn Qabrani, poznati namjesnik poslanika sa osam je bio namjesnik u Bahreinu kaže za njega imam zehebi u sjeru i prije da se menuje besadu djelo tabakatul kubra, da je prešao more sa vojskom na konjima. Znači, tijelo more je pregazio konjem. Kaže se da je jahao po moru kao po pustinji kada malo ovaj, pokosi kiša pustinski pjesek, da je tako jahao po moru, znači i prešao more. Kaže da je, rekao, čuo sam poslanika sa osreme da kaže Muhađir će boraviti u Mekki nakon obreda tri dana. Muhađir koji je izišao u Hidžru iz Mekke u Medinu prije oslobođenja Mekke, boravi u Mekke nakon obreda samo tri dana. Kaže ovi učenjaci i ovaj dokaz da boravkom tri dana čovjek ne biva domaći, nego biva šta? Musafir. Jer muhađirima nije dozvoljeno da se vrate gdje? u Meku i da u njoj boravi. Pa kaže, tri dana im je dozvolio. Znači, ako boravili bi četiri puna, bili bi šta? Domaći, više ne bili putnici. No, međutim, lema koja ne prihvata, ovo kažu, poslani sa ozorome, je time htio samo da ukaže muhađerima koliko smije ostati u Meku. A nije govorio, znači, i nije ničim ukazao da je ovaj ostanak vezan za što? za skraćivanje ili za neskraćivanje ili za putnika, nego vezan za muhađira. I kažu, putniku je dozvore da ostane više od tri dana, a muhađiru nije. Kako onda možete činiti analogiju muhađira na putnika? Pa kažu, ne može biti dobro. Ako čovjek nije ti prostor na jednom mjestu 15 dana, pa više neće kratiti. To je stavi mama Ebu Hanife i Seurija i mama Muzani od šafijskih pravnika. Dokaz im je hadis Enesa ibn Malika u kome kaže idete smo sa poslanikom Zalosrme iz Medine ka Mekki pa je klanjao po dva rekiata sve dok se nismo vratili. Pa je upitan koliko ste boravili u Mekki, koliko ste ostavili, ostali u Mekki, kaže ostali smo deset dana. Ostali smo deset dana. Deset dana ostalo u Mekki šta je sve? Po dva. Kratko. Pa može li onda biti prvi dokaz četiri dana kada je ušao? Ne može, jer ovdje ima deset dana. A međutim, ovdje je deset dana bilo opet nađu. Pa je ista ova predaja kao šta ona prva. Sada su isto i predaja. O istom događaju. A ovo je jako bitno da znamo kada se je to desilo. Pa je hađ nešto drugo. Kazat ćemo šta je. Pa znači, ne ova predaja ovdje, na ovome mjestu ne može biti argument. I došlo je u drugoj predaji, Borili smo sa poslanikom, sa osam deset dana vratili smo namaz. Isto od njega. Znači ćemo odgovor je kao prethodna predaja koju smo spomenuli prva u argumentima prve skupine koju prenosi Buharija od e, Ibn Abbas i prenosi je muslim od Džabira koji smo znači kazali da poslanik sa osam nije time ograničio ograničio znači a, pa onda bi moglo biti ne dozvoljeno više od toga jer nije ograničeno. Jer Ibn Abbas se prenosi da je poslanik sa osrme nakon oslobodjenja Mekke proveo 15 dana kratio je namaz međutim ova predaja je slaba i došlo je od Ibn Abbasa i Ibn Omara da su kazali ako boraviš u jednom mjestu 15 dana pa više upotpunjavaj svoj namaz a ako ne znaš koliko ćeš ostati onda krati i predaj Ibn Omara bileži Mohamed Ibn Hasan Šeibani u svome djelu Kitabu La Asar Pa kažu ovi učenjaci, ovako ashabi neće govoriti po svojom mišljenju, nego govore što su čuli od koga? Od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, kažemo, ovo su riječi ashaba, prvo Allah je bilo znao njihovi restojnost, a drugo, ovo su riječi ashaba, a drugi su ashabi, ashabi govorili ima suprotno. I prenosi se od njih sami da su radili suprotno tome. 15 dana. Pogledajte Fede Ibn Abbasa, koji je bilježio Buhari u svome sahihu, kaže, Boravio je poslanik sa osrame 19 dana krateći namaz. 19 dana je kratio namaz, pa kaže mi ako putujemo 19 dana, kratimo namaz. A ako više od toga, onda upotpunjavamo. A vamo je spomenuto šta? 15 dana. A ovdje kaže namaz mi ako putujemo 19 dana, kratimo. A ako je više od toga, onda upotpunjavamo. Pa znači ne može biti dokaz ovoj skupi učinjaka ovakve dana. Treće mišljenje je da musafir krati uvijek sve dok ne namijeti da će boraviti jedno mjesto. To je mišljenje Hasan el Basrija i Katade iz Haka i odabrao ga Ibn Tejmije. Pa su dokazivali predom Ibn Abbas u kojoj se kaže da je poslanik sa osrame boravio kaže boravili smo sa poslanikom sa osrame 19 dana i kratili smo namaz. Pa ako boravimo, ako boravimo 19 dana u jednom mjestu kaže skratimo, a ako više od toga onda upotpunjavamo. I dokazuje to predajom Džabira, koji bi režima Mahmed i Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osrme boravio na Tebuku 20 dana i kratio namaz. A u prvoj predaj 19, sada 20 dana. I došlo je u predaju da je Imrana Ibn Husajna da je rekao bio sam sa poslanikom sa osrme u bitci i to je bilo oslobođenje Mekke pa je boravio u Mekke 18 dana i noći klanjao je po dva rekiata i govorio je osam nisi Mekke u potpunicu sve namaz mi smo putnici ali ova predaja ova je predaja da ide kažu ovi učenjaci Katade i Šeho Salim Tegnije i prije toga Hasan al-Basri i Ishaq kažu pogledajte ovdje 1.19, 1.20, 1.18 pa to, kaže, to nije određeno šarijetu. Nego sada si putnik, kratiš. Sada si putnik, kratiš. Islamski učenjaci koji kažu da čovjek krati koji je samo četiri dana u jednom mjestu, smatraju da onaj ko dođe u jedno mjesto postane duže, a ne zna kada će izaći, da može stati. Da vam to potrebno više od četiri dana. Koji znači pod uslovom da ne zna kada će izaći došao je, može izaći svaki čas, svaki dan može izići. I postoji mogućnost da svaki dan iziđe, no međutim ne zna koliko će to traje, može, jer se prenosi Ibn Omara, da je bio u Azerbejdžanu šest mjeseci, da ga je zustavio snijeg, da nije mogao izaći da je kratio namaz, to bi režim Al-Bejhek, Ibn Mahmed, i kada je šeha Albani u svome djelu, ali rovada je kada je radostan. I prenosi Hasan al-Basri od Anasa Ibn Malika da je boravio na Isaburu dvije ili godinu dana da je kratio namaz i klanjao po dva rekiata. Ali nije spajao. Ali nije spajao. I došlo od Ebu Lajla kad je bio sa Sanes rukom, isto tako, pa je klanjao dvije godine i kratio u jednom mjestu. Četvrta, četvrta mišljenje je da Musafir da će krati 20 dana i 20 noći, a potom će upotpunjavati. Bilo da nijeti ostanak ili ne nijeti. Znači ima pravo, njegov je limit 20 dana, nakon toga upotpunjava šta god da bi. I to je mezheb Ebu Muhammeda, Ebu Muhammeda ibn Hazma. I slično tome kada je on šaukjani, samo što on kaže, ako nije ti da ostaje, onda neće prati nego samo četiri dana. A nakon toga, nakon toga, će se upotpunjavati. A ako ne zna kada će onda stanja 20 dana. Ovi učinjaci su uzeli obje dvije stvari, a to je da ovdje nema ibrata da nije ti šikamet, odnosno boravak u jednom mjestu. Kažu, jer nijet nema s ovim veze. Nijet nema s ovim veze, čovjek ne mora nijeti put da bi mogao šta krati namaz. Ne mora imati nijet put. Može izdat samo da priziđe, znači dovoljno da krati, ne mora nijeti put, jer nijet nije potreban za mubah. Nijet nije neophodan zašto za mubah, nego za ono što je Allah naredio. A putovanje je šta? Mubah, to je stvar. Pa zato ne treba nijet. Zato ne treba nijet. I za sredstva ne treba nijet. Ne treba ti nijet da obučeš košulju s nijetom da bi pokrio stidno mjesto da možeš klanjati. Da tako. Ako bi čovjek obukao košulju i pokrio stidno mjesto ili kaput odeć nije bitno. I klanjao nije nijetio pokrivanje stidno mjesta, ali ispravo namaz. Jesu. Jer to pokrivanje nije cirano šta samo? Nije cirano, nego je to sredstvo za upotpunjavanje i badeta. Isto tako, druga znači sredstva, za razliku recimo od abdesta samo koji je i bade sam posljed od većine je islamski učenje i druga stvar oni kažu mi ovdje gledamo na osnovu a osnova je da je namaz na put koliko? dva rekiata je nije dozvoljeno izaći iz te osnove osim sa jasnim šta? argument osnova je da je dva po dva rekiata Ako ti hoćeš kazati putniku, ne, sada moraš kanjati četiri rekiata, onda moraš imati jasan šta? Argument. A ovdje nema argumenta. Tako da ne možeš izdati iz osnove osim sa, osim sa dokaz. Autor dalje kaže Arrađi hukul mesele ili kaže prioritetnije mišljenje po ome pitanju jeste da Kur'an i sunnet nisu ograničili znači boravak čovjeka nema u Kur'anu i sunetu nego putnik i čovjek koji boravi mjesto boravka, domaći. A što se tiče čovjeka koji dođe u strano mjesto, može biti čovjek koji je došao i uzeo sebi stan, ne kupio, ne iznajmio ili nije i opremio ga i planira se zadržati u šta jedno vrijeme. Pa on biva u hukmu ili u propisu čovjeka koji je u svome mjestu boravka. Pa ću uzeti stan, opremio ga, kupio se više žiđer, kupio se više i tako dalje. Pa je on u propisu da je kao domaći, pa nema pravo ni da krati, ni četiri dana, ni ništa. Dok dođe tu, dok je tako opremio, se gotovo. On je šta? U propisu čovjeka koji pripunjava svoje namaze. I drugi koji dođe, jer ovaj čovjek osjeća znači da je tu smjestio se, da se je tu usidrio i kao da je njegova šta kuća. Za razliku čovjeka, recimo, koji otputuje iz jednog mjesta, a drugo otputuje iz Sarajeva mosta i dođe u Mostar, ima tamo tetku i amiću, prijatelja, pa će boraviti mjesec dana dole, no međutim ode kod jednog sedmicu dana, pa kod drugog sedmicu, pa kod trećeg, nigdje se nije smjestio, nego je sve onako upakovano u koferima, znači nije šta, smjestio se kaže takav je u propisu putnika tamo nastao i duže i duže vrijeme ovo je autor odobno kao mišljenje znači njegov stav je da putnik čovjek koji se ne smjesti na jednom mjestu nije, on je putnik jer znači ne, ne, ne, ničim ne ukazuje da se on znači a, smjestio ili da je uzeo to mjesto kao mjesto u kome će boraviti pa bi na takav način ostao i dalje u propisu putnika. No međutim, ovo je jedno mišljenje. Ja. Imamo i drugo mišljenje. A to je mišljenje džumhura. Ili jedno od jedanest mišljenja. A to je da se krati samo četiri dana. I Allah najbolje zna da je mišljenje o četiri dana preće sigurnije. Jer je to najmanje što je kazano po pitanju čega? dozvole kraćenja namaza i da se nakon toga opopunjava i to je stav većine učenjaka i hadis el ala iz Al-Habremija je prilično jak argument u kome je poslanik vam dozvolio ljudima da borave samo tri dana u, a nije dozvolio četiri da upotpune u Meku jer bi tada bili zaista u propisu onoga koji, se, koji je domaćer koji se vratio u Meku A sve predaje koje su navedene, da je poslanik sa osaname kratio 19 dana, ili 15 dana, ili 18 dana, vezane su ili za hađ, ili za džihad. Ovo je jako bitna stvar. Za hađ je poslanik sa osaname došao četvrtog dana za hiđeta. Boravio peti, šesti, sedmi, ili četvrti, petoga, i osmog ujutru izišao. A došao je četvrtog ujutru. Pa nije upotpunio više od četiri dana. Pa je izišao. A rekvat i mina su van Mekke Jedino ako bi kazali da sve što je harem obuhvata neko, to je druga stvar. No, međutim, poznato je znači da je refat van neko. Pa je poslanik išao i tu je kratio šta sve namaz. Kratio je namaz po obredima. I onda se nakon toga vratio i išao iz neko. I što je boravio u Mekki 18 ili 19 dana pa kratio, to je bio džihad. Jer na Tebuku 20 dana, kako došlo danesa, to je šta? Džihad. A čovjek u džihadu nikada ne zna kada će kuda krenuti. Došao sam jedno mjesto dva dana. Može biti sutradan da se neprijatelj ovaj, pojavi, da moraš ići za njim, da ga, ili da te ne, ne, neprijatelj potjera, pa da se moraš povući, tako da. Pa se džihad šta? Razgoj. Kazali smo da Ibn Omer boravio šest mjeseci, da ga je snijeg zaustavio, da nije mogao doći. A svaki dan je poslala mogućnost za šta? Da krene. Tako i džihad. Pa mi mišljenje od četiri dana, četiri dana, pa više toga. Ko planira da boravi jedan mjesec ispod četiri dana ima pravo da da kratne. Wallahu alam da bi to mišljenje bilo najsigurnije. A međutim, ko da bere neko drugo mišljenje, sve veći drugu ulemu i držeći se argumenta koje su nizjeli, to ima svoje mjesto. Pa je pitan koga se ulema razmišlja, nema jasnog argumenta, sve su zaključili. Stoga i postoje toliki, toliko razdruženje među islamskim, među islamskim učenjacima međutim, ovdje često ima problem, a to je studenti koji odlaze da studiraju u jedno mjesto. Pa imamo studenta dođe da studira u Egipat, iz Malezije, iz drugih zemana, i cijelo vrijeme studiranja kratko. I to se dešava često. To je površno. Jer ti dok si došao to, čak i po mišljenju ome drugom, ti si došao, imaš znači stan koga si iznajmio, imaš tom stanu namještaj, imaš svoju odjeću, imaš možda si Hanumu sa sobom doveo tu i opet čovjek pored ovaj hrati. To je pogrešno. Čak i pučinjacima koji su dozvolili, kao šeho sam im Dejni i Hazmi drugi, ne kažu znači na takav način. Nego ti si to zaista uđeo svojim znači mjesto boravka i koliko je nakon toga ovaj posao našao u tim mjestima da se održio. Nisa nikad, koliko je naših studenta ovdje odavde u Beć ili negdje na sjever ili na jug studira, nakon toga osne gore zapusti se, a prije toga kratio. A još za vrijeme sami studija ti isto uzeo svoj nesobar. Jer ne zamislimo da čovjek živi tu i znaš da su to 4 ili 5 godina da to ne, ne smatraš trenutni mjestom boravka. U protivnom, ko ti može garantovati da ćeš ti ostati u Sarajevu da živiš, iako s rodinom njem, da ćeš ostati da živiš na redu 5 godina. Možeš ti sam garantovati. Kako spočelo ove cijene, možda ćemo morati bježati negdje. To nije gledati. Ako živimo, Niko ti ne može garantovati gdje ćeš ostati. Tako nije tako istini čovjek koji studira u jednom, u jednom mjestu pogrešno da ode čovjek da studira ili da radi u jednom mjestu i tamo se smijesti i nakon toga kaže ja sam ovdje, ja se osjećam putnik. Ti se možeš osjećati tako, no međutim ti u stvarnosti nisi, nisi putnik. Kazali smo da za kraćenje ne treba nijet jer je poslanik sa osvame klanjao ashabima namaz i nikada im nije rekao ja ću kratiti namaz i nemojte kratiti za mene da ih, da, da, da ih pozoram njihov nije nego jednostavno znači kratio i to je stav imama Ebu Hanita i Malika i to je jedno mišljenje koji imama Ahmeda i tome smo govorili kada smo govorili u poglavlju razdjelaženja nijeta između imama i i a, muktedija se sjećate, govorili smo o ome pitanju nije znači uvijek čovjeku da mora kazati pristao za imamom, pristao na podne i on nakon dva rekiata pesela mi ti ustane u potpuno svoj namaz. Ustane u potpuno svoj namaz. Namaz musafira iza čovjeka ili iza imama koji je u mjestu boravka. Ako musafir klanja iza imama koji se koji je domaći može biti u jedan od tri stanja. Prvo da je stigao da klanja za imamom tri ili četiri rekiata. Stigao je na prvi ili eventualno na drugi rekiat. Ko je stigao? Molim, Musafir je stigao iza imama, imama u džami koji je domaći, koji klanja četiri rekiata podne, stigao je na prvi ili na drugi rekiat. Tako je stigao četiri ili tri rekiata da klanja za njih mora upotpuniti namaz po mišljenju većine islamskih učenjaka. Zbog riječi poslanika, sallallahu alaihi sallam, innema ju'ina imamu li u'tene bihi kada tahteli tu alim. Imam je slijedi, pa nemojte se razilaziti od njega. I nemojte se razilaziti sa njim. Došlo u hadisu, Musa i Musalame, al-Huzali radijallahu anhu, da je rekao, pitao sam Ibn Abasa, kako će klanjati čovjek ili kaže kako ću klanjati ako klanjam u Mekki a ne klanjam sa imamom kaže klanjaj dva rekiata to je sunnet sunnet Ebel Qasim to je sunnet poslanika pa mu je rekao kako ću klanjati ako ne klanjam i za imama u Mekki klanjaj dva što znači ako, ne, ako klanjaš sa imamom klanjaj drugačije znači klanjaj namaz imama i došao je u drugoj predaji da je rekao mi kada smo sa vama klanjamo četiri rekiata a kad se vratimo u naše šatore klanjamo po dva rekata pa kaže tilke sunnetu Abil Qasim kada je taj sunnet Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam i došao od Ibnu Omara da je bio u Mekki i kratio je namaz deset dana osim kada dođe za imamom klanjao bi kako oni klanjaju kod drugoj predaje klanjao bi za imamom kako klanja imam, a kada je klanjao sam, klanjao bi četiri kjata. To je prvi slučaj, znači da stigneš za imamom kao putnik, na prvi da stigneš ili na drugi rekat četvoro rekatnog namaza. Drugo, drugi, drugo, drugo stanje, drugi hal u kome se može naći ovdje, putnik, jeste da stigne i za imamom dva ili jedan rekat. Znači stigneš na treći ili na četvrti. Stigao si na treći ili na četvrti, pa stigao za njim jedan ili dva rekiata da klanjaš. Ovdje u Lema imaju, imaju u svakom slučaju su mi podijeljene mišljenja, pa je prvo da mora upotpuniti opet četiri šta rekiata. I ovo ovaj je stav učenjaka četiri pravne škole. U nami četiri pravne škole kažu da treba upotpuniti ovdje namaz imama. I to je stav Ibnu Omara, Ibnu Abasa iz skupine Tabijina. I to dokazuju prethodnim predajama koje sam spominjao. I to dokazuje jedan isto tako predajom Ebu Mudžlizija ili Ebu Mudžliza da je, kaže, rekao sam Ibnu Omaru ako ljudi kanjaju ili ako stignem na namaz dva rekiata od ljudi koji kanjaju, znači upotpunjavaju svoj namaz kaže, da li ću da mi to dovoljno jer on klanja treći i četvrti, a ja klanjam prvi i drugi i to je dovoljno za mene, kaže pa se Ibn Omar nasmijao i rekao i salli i salatihim kaže klanjaj kako oni klanjaju znači klanjaj njihov namaz odnosno klanjaj bilo rekata koji su oni klanjali i drugo mišljenje je da mu je dozvoljeno da klanja samo dva ha, da mu je dozvoljeno da klanja dva ako je stigao na koliko na treći ili na četvrti pa ako je stigao na četvrti u potpunči jedan ako je stigao na treći stigao je na svoj namaz u potpunosti i ovo je stav Ishaqa i Tausa i Šabija i Ibn Hazma i drugih učenjaka no međutim prvo mišljenje je jače mišljenje imama četvrtane škole jače zbog općenta s hadisa klanjajte kako imam klanja nemojte se razilaziti od njega i treće da stigne na namaz, ali nije stigao ništa, nijedan rekat da klanja. A stigao je na sjedenje, ili je stigao posle rukua četvrtog rekiata, ili je stigao na seždi, na seždama četvrtog rekiata. On nije stigao da klanja šta jedan rekat za imamom. Pa u ovome slučaju, kaže Hasan Basri i Barahime Nehaj i Zuhri i Katade i Malik, da može skratiti. Suprotno džumhuru, džumhur opet kaže šta? Ne može. Zašto ovi učenjaci kažu da može skratiti? Pa, e baš tako. Poslanik sam kaže ko, kaže, ko, ko stigne jedan reka stigao je na taj namaz. Ovaj nije nikako stigao na šta na taj? Pa u stvari nije stigao nikako na namaz za pa s te strane mu dozvoljavaju da klanja koliko? Dva u protivnom i oni kažu mora prati čega imama. Ali zašto su mu dozvolili ovdje? Zato što smatruju da nikako nije stigao na namaz iza, iza imama. Ako ne stigne namaz iza imama, ne mora se povesti za njegovim brojem rekata. Kao recimo čovjek koji a, kanja džumu, ako stigneš na jedan rekat, upotpuniš džumu. A ako ne stigneš na ruku od zadnjeg rekata, onda je dužan da je koliko? Četiri rekata. Jer nisi stigao šta na taj namaz. Kod uleme koja kaže da nisi stigao na taj namaz, i protiv neki kažu šta god stigneš od namaza, stigao si na, na taj namaz. Pa tako ovdje dozvoljavao. Iako je ispravo mišljenje, Allahu Teala alam, da čovjek kod kanjao da treba klanjati za namazom, imama jer je pristao za njim i ne treba se njegov namaz razlikovati od od namaza imama i videli smo znači prethodne kada je učenio do sahaba i ne zna se niko da je kazao suprotno tome da kaže klanja je kako kako klanja imam namaz čovjeka domaćina jest boravka iza musafira kada čovjek koji je u mjestu boravka klanja iza musafira koji je dužan da upotpuni svoj namaz četvrkata, klanja iza musafira koji klanja dva složni su islamski učenjaci da će klanjati tada domaći četvrkata neće ga gradi. Tu nema znači razilaženja među islamskim učenjacima. A imam nakon selama može kazati etimu salatekum fe inna faum sefar. Upotpunite svoj namaz, mi smo putnici. Nakon što preda selam, kaže to ljudima da bi oni stigli u potpuno, se u potpuno svoj namaz. Ovo se prenosi od poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, kako bi je Ebu Davud, imam Tirmizi, imam Ahmed, ali je malas prenosno slab. A međutim, kaže Ibnu Omar, kako je došao kod Malika sa ispravnim senedom, da je Omar radijallahu ta'ala anhu, kada bi došao u Meku i predao selam, tako bi govorio. A Omer je to govorio u prisutu čega? Velikog broja ashaba koji su bili tu i tabina i to niko nije osudio. A poslanik sa osam kaže iqtadu bihađeni min ba'di pa je pokazao Ebu Bekra i Omara. Kaže sledite ovu dvojicu nakon mene i pokazao Ebu Bekra i Omara. I Omer od kule pa i Rašidina i je poslanik sa rekao sledite moj sunet, sunet moj kule pa i Rašidina. I to niko Omer nije osudio tako kod uzeo za predaj Omara da radi po njoj znači neće inša Allah neće inšalav tala smijetiti. Jer čovjek koji je domaći, on je obavezan da klanja četvrtnjak. Ne smije krati u mjestu boravka, osim uz određene uvjete ili sebebe razloge koje će možda išao tala sada kasnije pomoći. Pa bi u tom slučaju morao da potpuni, da potpuni namaz znači za imanom koji je prijatelj na Allah tebara sallallahu alaihi wa sallam uči našu vjeru sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da sučesti na istinu susmeti na riječima la ilaha ila Allah Muhammadu Rasulullah قل ما تسمعون واستغفر الله لكم لكم Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kelser-linz.com بعزم الأبات وعدت قوانا بعزم الأبات آه يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما